ou gebeur het, hulle konings het geskrik en hulle bewe, hulle gezichten trek skeef. Die handelaars van die volken fluit oor jou, hulle skrik oor wat met jou gebeur het. Jy sal nooit weer een stad wees nie.